פרק ג' נבוכדנצר מלכה עבד את צלם דידיו, רומה אמין שיטין, פתיה אמין שיט, אקימה בבקעת דורה במדינת בבל. ונבוכדנצר מלכה שלח למכנש, לאחש דרפניה, סגניה ופחבתה אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה וכל שלטוני מדינתה, למתה, לחנוכת צלמה דיהקם נבוכדנצר מלכה. בדין מתקנשין, אחשדר פניה, סגניה ופחבתה, אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה וכל שלטוני מדינתה לחנוכת צלמה דיהקם נבוכדנצר מלכה. וכימין לכובל צלמה דיהקם נבוכדנצר. וכרוזה קרא וחיל. לכון אמרין עממיה ומיה ולשניה, בעידנה די תשמעון קל קרנה משרוקיתה, קטרוס, סבכה וסנטרין, סומפוניה וכל זני זמרה, טיפלון ותסגדון לצלם דהבה, די הקם נבוכד נצר מלכה. ומן די לה ייפל ויסגוד, בה שעתה יתרמה לגו אתון נורה יקיטה. כל קובל דנה בהזמנה כדי שמעין כל עממיה, קל קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, וסנטרין, וכל זני זמרה, נאפלין כל עממיה ומיה, ולשניה, סגדין לצלם דהבה, די הקם נבוכדנצר מלכה. כל כובל דנה בהזמנה, קריבו גוברין קסדאין ואכלו קרצהון די יהודיה. ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכה, מלכה לעלמין חיי, אמת מלכה, שמת טעם די כל אנש, די ישמע קל קרנא, משרוקיתא, קתרוס, שבכא, פסנתרין, וסופוניה, וכל זני זמרא, ייפל ויסגוד לצלם דהבה. וממדי לא ייפל ויסגוד, יתרמא לגוא אתון נורה יקיטה. איתי גוברין יהודאין, די מנית יתהון על עבידת מדינת בבל, שדרך, משך ועבד נגו, גובריה אילך, לא שמו עלך מלכה תעם לאלהך לפלחין ולצלם דהבה די הקמתה לה סגדין. בדין נבוכדנצר ברגז וחמה אמר להיטיה לשדרך משך ועבד נגו. בדין גובריה אילך הטיו קודם מלכה. ענה נבוכדנצר ואמר להון הצדה שדרך משך ועבד נגו ללהי, לה איתכון פלחין, ולצלם דאבה, די הקימת, לה סגדין. כען הן איתכון עתידין, די בעידנה די תשמעון, כל קרנה, משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין וסומפוניה, וכל זני זמרה? טיפלון ותסגדון לצלמה די עבדת והן לה תסגדון בשעתה, תתרמון לגו אתון נורה יקיתה. ומן הוא אלה די חון מן ידי, ענו שדרך משך ועבד נגו, ואמירי למלכה, נבוכדנצר, לה חשכין אנחנה, על דנה פתגם לה הן איתי אלהנה, די אנחנה פלחין, יכיל לשזבותנה. מן אתון נורא יקיתה, ומן ידך מלכה, ישזיב. והן לה, ידיע להווה לך מלכה, די ללהך, לה איתנה, פלחין, ולצלם דהבה די הקימתה, למסגוד. בדין נבוכדנצר התמלי חמה, וצילם אנפוהי אשתני, על שדרך משך ועבד נגו, ענה ואמר למזה, לאתונה חד שבעה על די חזה למזיה. ולגוברין גיברי חיל די וחילה אמר לחפתה לשדרך, משך ועבד נגו, לנרמה לאתון נורה יקיטה. בדין גובריה אילך, כפיתו בשר בלהון, פתשהון וחרבלתהון ולבושהון, ורניב לגו אתון נורה יקיטה. כל כובל דנה מן מילת מלכה, מחצפה ואתונה, איזה יד פירה, גובריה אילך, די הסיקו לשדרך, משך ועבד נגו, קטיל המון שביבה די נורה. וגובריה אילך תל התהון, שדרך משך ועבד נגו, נפלו לגו אתון נורה יקיתה מחפטין. עדיין נבוכדנצר מלכה תבה וקם בהתבהלה ענה ואמר להדה ורוהי. הלה גוברין תלתה רננה לגון נורה מחפטין, ענין ואמרי למלכה, יציבה מלכה. ענה ואמר, האנה חזה גוברין ארבעה שריין, מהלכין בגון נורה, וחבל לה איתי בהון, ורבה דרביעה אה, דמה לבר אלהין. בדין קרב נבוכדנצר, אתון נורא יקיתה ענה ואמר, שדרך משך ועבד נגו עבדו היא, די אלה עילאה, פוקו ואתו. בדין נפקין שדרך משך ועבד נגו מן גו נורא, ומתקנשין אחש דרפניה, סגניה ופחבתה, והדוברי מלכה, חזיין לגובריה אילך, דילה שלט נורה בגשמי הון, ושיער רשהון לה יתחרך, ושר בלהון לה שנו, וריח נור לה עדת בהון. ענה נבוכדנצר ואמר, בריך אלה ההון דשדרך משך ועבדנגו, די שלח מלאכה, ושזיו לעבדו היא, די התרחצו עלוהי, ומילת מלכה שניב, ויהבו גשמהון, די לה יפלחון, ולה יסגדון, לכל אלה, להן לאלה ההון. ומניסים תאם, די כל עם אומה ולישן, די יאמר שלו על אלה ההון, די שדרך משך ועבד נגו, הדמין יתעבד וביתי נבלי ישתווה, כל כובל די לה איתי אלה אחורן, די ייקול להצלה קדנה. בדיין מלכה, הצלח לשדרך משך ועבד נגו במדינת בבל. נבוכדנצר מלכה לכל עממיה ומיה וילשניה דיירין בכל ארעה שלומכון ישגה. עטיה ותמהיה די עבד עמי אלא העילאה שפר קדמי לה חוויה. עטוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותי מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר.